islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بن مسلمة قوه من أهل مدينة بو فتنة جلال ملعون إكال لغي قوه Orqasidan زيد بن ثابت تردد من قرآن سنة shu kishilar mal'un ekanligiga guvohlik berib Allohga qasam ichib aytaman dedi. Hattoki urushni o'sha kishilar bilan fitnachilar bilan urushni boshlamoqchi bo'ldi. Go'yoki ahli Madinani qo'zg'atishlik uchun. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu ba'zi bir hadislarni dalillarni keltira boshladi. Bularda mana Rasululloh sollallohu Madinaga bostirib kelgan kishilarni mal'un la'natlagan ekanligi to'g'risida ba'zi bir hadislar Shu payt ahli fitnalar ko'rdida Madina ahli qo'zg'alib ketadigan. Darhol Hukaym ibn Jabala degan haligi fitnachilarni amirlardan biri aslida bu o'g'ri yo'l to'sar bo'lgan darhol qilichini chiqardida Muhammad ibn Maslamaga tirab uni o'tkazib qo'ydi. Va yana Qutayra degan fitnachilarni amirlaridan bo'lgan kishi darhol u ham qilichini chiqardida Zayd ibn Sabitni o'tkazib qo'ydi. Shu darajada jur'at qila olgan, subhanalloh. Bularni qarang, shu darajada Madinaga bostirib kirib, eng Alloh subhanahu va taoloning huzurida mukarram bo'lgan zotlarga jur'at qila bilgan fitna tabiati shunday bo'ladi, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablarim haqida Allohdan qo'rqinglar degan narsani bu fitnachilar juda yaxshi bilgan edi, lekin qalbga kirgan vasvasa shubuhatlar fitna shu darajaga olib bordiki, hattoki bularni qatl qilishlikka ham tayyor bo'lib qoldi. Muhammad ibn Maslama va Zayd ibn Sabitni haligi ikkala mal'un bo'lgan kishi qattiq qo'pol so'kdi. Undan keyin bularga ergashgan fitnachilar darhol bular ham qilichlarini yalang'ochlab, bular ham harakatga tushdi. Madina ahli masjidda o'tirgan kishilar ham turib ketdi. Toshlar bilan ota boshladi ahli fitna, hattoki Usmon radhiyallohu anhu ga bir tosh kelib bu kishini jarohatladi. Hattoki Usmon radhiyallohu anhu xushidan ketgan holatda minbardan yiqildi. Subhanalloh, juda alamlik holatlarki musulmonlar tarixida bunday holatlarni aytishlik musulmonlarning qalbiga alamli bir holatni soladi, lekin bizga bu tarixlar yozilib qolishligi Alloh subhanahu va taoloni hikmati shundaki, bu tarixlarni bilib bunday holatlarni qaytarmaslik. Bunday holatlarni bartaraf qilishlik biz uchun dars bo'lib qoladi xolos. Bu narsalarni eslab, bularni zikr qilib musulmonlarni qalbini og'ritib Usmon radhiyallohu anhu dek bo'lgan kishini zarba yib jarohatlanganlik holatlarini aytib musulmonlarni qalbini alamlantirishlik emas, balki bu holatlardan ibrat olib bunday holatlarni bartaraf qilishlik xolos. Shu vaqt Usmon radhiyallohu anhu ni yiqilganligini ko'rib, hushidan ketganligini ko'rgandan keyin insonlar tarqaldi. Usmon roziyallohu anhu ko'tarib uyga olib kirib ketilgandan keyin sahobalardan bir nechalari Ali, Talha, Zubayr Usmon roziyallohu anhu ni ko'rgani kiradi. Shunda kirgandan keyin o'ziga kelib ancha bir o'zini xushini topgandan keyin sahobalar biror bir narsa qilishlikni so'raydi. Buyruq bering, biror bir qarshilik qilaylik. bular bilan jang qilaylik deganda Usmon roziyallohu anhu hech narsa qilmaylar. Ular Madinani egallab olishdi. Har bir tarafdan ko'chalarni egallab qurollangan holatda turishibdi. Hech narsa qila olmaysizlar, balki talofat yetadi. Askar tashqaridan madad kuchlari kelguncha sabr qilinglar dedi. Undan keyin Usmon roziyallohu anhu fikrlay boshladi. ashoblarni ko'proq g'ayratlilari sabr qilmasdan jang boshlanib, natijada bu fitna ahllari kuchli ko'p qurollanganligi sababli sahobalarni ko'plari qatl bo'lib, natijada Madina so'yiladigan qonga belangan holatda bo'lmasin dedi-da, de, insonlarni yig'ishlikka buyurdi. As-salatul jami'a. Insonlar yig'ildi, sahobalar, fitna ahllari ham yig'ildi. Bu Usmon roziyallohu anhu ni oxirgi qilgan xutbasi edi. Bu xutbada aytgan gaplaridan mana Alloh subhanahu va taolo sizlarga dunyoni berdi. Bu dunyoni, bu mansabni oxiratni talab qilishinglar uchun bergan edi. Bu dunyoni sizlar endi oxirat uchun ishlatinglar. Bu mansablardan oxirat uchungina foydalaninglar deya nasihat qildi. Bilib qo'yinglar, dunyo fani bo'lguchidir. Ammo oxirat bo'lsa abadiy boqiydir dedi. Fani bo'lguchi dunyo sizlarni fitnalantirib, maftun qilib qo'ymasin dedi. Bu dunyo sizlarni maftun qilib ahiretten mashg'ul qilib qo'ymasin dedi. Allohdan qo'rqinglar. Allohga taqvo qilinglar. Ahiret uchun tayyorgarlik ko'ringlar. Jamoatinglarni, ya'ni xilofatni lozim tutinglar. Hizblar, guruhlarga qo'shilib ketminglar. Alloh subhanahu wa taoloni sizlarga bergan ne'matlarini yodga olinglar. Sizlar dushman bo'lgan edingiz. Alloh taolo iymon nuri bilan qalblaringlarni ulfat qildi. gün keyin ki kişilerge chiqinglar hemmeyler, kirmeyler, hiç kim beni himaya qilmasin. Menge hiç qaysi insanlı himoyasi kerak Dede de Ali Zubayr Talhani çakırdı. Sizler yakın rah kelinglar. va haligi uchalasini chaqirib qolganlarga o'tiringlar, tikka turganlar o'tiringlar, o'tiringlar deb aytdiki, ey ahli Madina. Bular ichida muharib urush qilishlik uchun kelgan fitnachilar ham bor, Musalim taslim bo'lib qurolsizlangan sahobalar ham bor. Hamma bor. Hali chiqib ketganicha yo'q. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytdiki, ey ahli Madina, men sizlarni Allohga topshirdim. Allah subhanahu wa ta'ala'dan sureyman ki minden mendan khilafatini xilofatni kilişligini. Allah ta'ala minden mendan ki kalgen kim khalife bulsa hem Allah subhanahu wa ta'ala taolo halette bunu tedbir kilişligini sureyman. Allah Allohga qasamiyat kilip qilib aytamanki, menga bugundan birarta adam odam kiritilmasin. Oldimga hech kim kirmasin dedi. Go'yoki Usmon ibn Affon bu so'zlari bilan bir narsani sezgandek va oxirgi xutbasi ekanligini go'yoki Alloh subhanahu va taolo tarafidan ilhomlangan kishi kabi so'zlar edi. To Alloh subhanahu va taolo ular bilan meni o'rtamda bir hukm chiqarmaguncha biror bir Alloh taolo bir narsani qadar qilgan narsa ijro bo'lmaguncha meni oldimga hech kim kirmasin. Ana bu qavm, ya'ni fitnachilarga hech narsa na dunyo tarafidan, na din tarafidan talablar qondirilmasin. Hech narsa berilmasin dedi. Va ahli Madinaga buyurdiki, uyinglarga boringlar. Biror kishi menga itoat qilmoqchi bo'lsa, qurol ko'tarmasin, darhol uyga tinchgina qaytsin dedi. Mana bu narsa Usmon roziyallohu anhu dan tarafidan buyurilgandan keyin kim menga itoat qilsa, meni itoatimda bo'ladigan bo'lsa, qurol ko'tarmasin degan gapi sabab bo'lgan ediki, ashablarni ahli fitnalarga qarshi biror bir ish qilishligiga moni bo'lgan narsa. Insonlar qaytib ketishdi, lekin sahobalarni ulug'lari Amirul Mu'mininni himoya qilishlik uchun qoldi. Chunki bu holatda tashlab ketib bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham oldida turishligimiz kerak. Ali radhiyallohu anhu ikkita o'g'lini Hasan va Husaynni yubordi. Amirul Mu'mininni himoya qilishlik uchun. Hasan va Husaynni jo'natdidan Ali ibn Abi Talib boringlar Usmonni qo'rg'onida turinglar. O'sha yerda qo'riqlab. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu Abdullah ibn Zubayrni yubordi qurolli qilib, ya'ni qurollari bilan. Chunki Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu qurollarni tashlanglar deb buyurgan edi. Kim menga itoat qiladigan bo'lsa, meni amir deb bilsa, qurolini tashlasin degan edi. Lekin Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn Avvam bularni qo'riqlashlikka jo'natdidan Usmonni va qurol olib olinglar dedi. Mabodo biror bir zarurat bo'lsa, himoya qilasizlar. Talhat ibn Ubaydillah Muhammad o'g'li Muhammadni yubordi. Shunday qilib bir necha yosh yigitlardan tashkil topgan bir guruh Usmon radhiyallohu anhu ni uyida qo'riqlash uchun qurolli bo'lgan holatda yig'ilgan edi. Qolgan sahobalarda qurol yo'q, sababi qurolini qo'yishlikka Usmon radhiyallohu anhu buyurgan. Ammo Madina Munawvara esa muxolifatchilar qo'l ostiga, hukm ostiga o'tgan vaqti bo'lgan. Usmon radhiyallohu anhu o'z uyini lozim tutib, o'sha o'zini uyida kun kechirgan vaqti edi o'sha davrda. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bo'lsa o'zini uyida, o'zini hovlisida turar edi. To'satdan xabar keldida muxolifatchilarga hamma shaharlardan, viloyatlardan askarlar yig'ilib Madinaga harakatga tushgan. Usmon ibn Affonni himoya qilishlik uchun. Shomdan, Misrdan, Kufadan, Basradan agar bular keladigan bo'lsa, birortamizni qo'ymaydi dedida yig'ilib maslahatlashdi. Mushkulotni hal qiladigan yo'li qaysi? Mushkulotni hal qiladigan yo'li faqatgina birdan bir yagona yo'l bor, bu ham bo'lsa Usmonni qatl qilish. Agar tashqaridan islom qo'shini yetib keladigan bo'lsa, birortamiz qolmaymiz. Shuning uchun birdan bir yo'li Usmonni qatl qilishlik. Shunda qilib shunga kelishgan holatda muxolifatchilar maslahatlashdi. O'sha kuni Madinatul Munawvarani qamrab olib, o'zlarini hukmi ostiga olishganiga 18 kun bo'lgan edi. 18 kuni bo'lganida fitnachilar Usmon radhiyallohu anhu ni uyini ham muhosara qilishdi va aytishdiki, Usmonni o'zinigina qatl qilamiz deydi. Ya'ni Usmonni o'zini o'lishiga qatl qilinishligi o'zi shunday o'lishiga majbur qilaylik. Biz qatl qilmaylik. Qanday qilib suvdan man qiladigan bo'lsak, suvsizlikdan, tashnalikdan o'ladi dedi. Shunda hech kim hech qaysinimizdan o'ch ololmaydi dedi usmon roziyallohu anhu ga bir devol qo'shni bo'lgan amr ibn hazmni oldiga xizmatkorlarni chiqaradi qo'shnisiniki suv beringlar chunki undan suvni man qilishdi muxolifatchilar fitnachilar amr ibn hazm suv berdi lekin bu suv juda oz edi shu holatda bir kun o'tdi ikki kun o'tdi musulmonlar xalifasi amirul Mu'minin suvsiz holatda tashna holatda oilasi yu o'zi shu holat turardi. Usmon radhiyallohu anhu Ali ibn Abi Talibga odam yuboradi. Bu holatdan xabar berishlik uchun. Ali radhiyallohu anhu eshitgan yoq darhol tunda keladi. Fitnachilar boshliqlarini to'plab aytadiki, "Ey insonlar, bu kishidan Amirul Mu'minindan suvni kesmanglar. Nima uchun suvni kesasizlar? Bu mu'minlarni ham kofirlarni ham ish emas. Bu hech qaysi insoniyatchilikka to'g'ri kelmaydi. Rum, Fors asir olsa ham asirlarga taom berar edi, suv berar edi. Unday qilmanglar. Bu Amirul Mu'mininga zarar yetkazib qo'ymanglar. Sizlarga hech narsa qilmadi-ku. Hattoki bizlarni qurol ko'tarib yurishligimizni man qildi. Mana qurol ko'tarmay yuribmiz. Unday qilmanglar dedi. Shunda fitnachilar boshliqlar aytdiki, "Vallohi suv ham bermaymiz, taom ham bermaymiz. Bu suvga ham, ovqatga ham loyiq emas" dedi. Ali roziyallohu anhu bu holatni ko'rib, ularni shu fikrlarida barqaror ekanligini ko'rgandan keyin o'zini boshidagi sallasini Usmon roziyallohu anhu ni hovlisiga itqitadi. Qarasa, Ali roziyallohu anhu ni sallasi tushunarli bo'ldiki, demak, hech narsa qila olmadi, epla olmadi. Bu holat bir narsaga uringan, uringandan keyin o'sha narsani uddasdan olmagan holatni bildiradigan bir fe'l bo'lgan, shu sallani irg'itishlik. Bu xabar Ummahatul mu'minin radhiyallohu anhumlarga yetib bordi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oilalariga yetib bordi. Usmon roziyallohu anhu suvdan man qilingan. Birinchi bo'lib harakatlangan kishi Ummahatul mu'minlardan Ummu Habiba roziyallohu anha bo'ladi. Sababi Ummahat e, Habiba Ummu Habiba radhiyallohu anha Banu Umayyadan bo'lganligi uchun, Usmon radhiyallohu anhu da yaqinlaridan bo'lganligi uchun ham o'ziga tegishli hajrni oldida suvni kiyimini tagiga qo'yib, Usmon radhiyallohu anhu ni uyi taraf yo'l oldi. Ummu Habiba radhiyallohu anha yo'lda kelayotgan vaqtida Ummul Mu'minin, Ummul Mu'minin degan so'z eshitilgan vaqtida darhol fitnachilar ham yo'l bo'shatdi. Chunki mo'minlarni onalari Rasululloh sollallohu alayhi oilalarini albatta makonati, obro' e'tibori bo'lgan. Hattoki fitnachilarning huzurida ham. Lekin Usmon radhiyallohu anhu uyiga yetar yetmas fitnachilarni boshliqlari to'xtatdi. Nima uchun kelyapsiz? Ummul Mu'minin Ummu Habiba aytdiki, men Usmonni oldiga kelyapman. Sababi Banu Umayyani vasiyati bor. O'sha vasiyatnoma yo'qolib yetimlarning moli zoyi bo'lib ketmasligi uchun bu o'sha vasiyatnomani yo'qolishlikdan oldin Usmondan olib ketay deb keldim dedi. Shunda fitnachilarni boshliqlaridan biri aytdiki, kazabdi, yolg'on gapirdingiz dedi. Ya'ni jur'at shu darajaga keldiki, mu'minlarni onalariga ham qattiq qo'pollik bilan muomalat qilishlikka bordi bular. Lekin siz suv olib kelyapsiz dedi-da, darhol kiyimini ko'tarib suv turgan idishni tushirib sindirib yuborishdi. Va minib kelgan hajrini bosh qismiga ikkita zarba berilgandan keyin haligi hachir o'zini jazbatini olib sakiragan holatda orqaga chopa ketdi. Ummul Mu'minin Ummu Habiba aytdiki, men Usmonni oldiga kelyapman. Sababi Banu Umayyani vasiyati bor. O'sha vasiyatnomani yo'qolishlikdan oldin Usmondan olib ketay deb keldim dedi. Shunda Fitnachilarni boshliqlaridan biri aytdiki, "Kazabdi, yolg'on gapirdingiz" dedi. Lekin siz suv olib kelyapsiz dedi-da, darhol kiyimini ko'tarib suv turgan idishni tushirib sindirib yuborishdi. Va minib kelgan hachirini bosh qismiga ikkita zarba berilgandan keyin haligi hachir o'zini jazbatini olib sakiragan holatda orqaga chopa ketdi. Umul mu'minin Ummu Habiba radhiyallohu anha ustida o'zini tutar tutmas yiqilar holatga keldi, qiyin holatga. Chunki minib turgan hajr shu holatda edi. Ba'zi mu'minlar, sahobalar darhol hajrni zimomidan ushlab Ummul mu'mininni yiqilishlikdan qutqarib olishdi. Bu xabar Usmon radhiyallohu anhu ga yetib bordi. Usmon radhiyallohu anhu hayron. Usmon radhiyallohu anhu mutlaq fikr qilmaganidiki, jur'at holat shu holatgacha keladi deb. Bu fitnachilardagi jur'at hattoki chidab bo'lmaydigan darajaga keldi. Chunki biror kishi buni tasavvur qila olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollarini ya Rasululloh sallallohu alayhi sallamni pok oilalarini shu darajada qilishlikka yetib borgan insonlar subhanalloh. Shundan keyin Usmon radhiyallohu anhu qaror chiqardida buyurdida mu'minlarning onalari Rasululloh sallamning hamma oilalari Makka ga ko'chirilsin. Birinchi bo'lib safar tayyorgarligini ko'rgan Oyisha radhiyallohu anha bo'ladi. Haj qilishlik maqsadida birinchi bo'lib Makka taraf yo'l olgan ummahatul mu'mininlardan. Lekin Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu Oyisha radhiyallohu ni ukasiga maktub yo'llaydi. Ukasi shu vaqt Madinada qo'zg'olonchilar bilan birga edi. Ya'ni Usmon radhiyallohu anhu ga qarshi bo'lgan qo'zg'olonchilar ichida edi. Sababi aytib o'tdik, Usmon radhiyallohu anhu bir qilgan jinoyati sababli jazo bergan edi Muhammad ibn Abi Bakrga. Shuning uchun qalbida haqid bilan o'sha qo'zg'olonchilarga qo'shilib birga namoyish qilib turgan edi. Oysha radhiyallohu anha maktub yo'lladi men bilan haj safariga chiqib mahram bo'lib. Bosh tortdi. shunda oysha radhiyallohu anha aytdiki allohga qasamki ya'ni bularni qilgan qalblaridagi haqiqat shu darajaga keldiki inson o'zini mahrami bilan ya'ni opasi yoki singlisi bilan birga haj qilishlikdek bir mahram bo'lishdek bir vazifadan ham kechadigan darajada qalbiga haqiqat o'rnab namoyish qilib turadigan darajaga bordi. Oysha radhiyallohu anha aytdiki, Allohga qasamki, agar qodir bo'lsam, Alloh subhanahu va taolo menga bir imkon berib, o'sha muxolifatchi qo'zg'olonchilarni qaytarishlikka qodir bo'lganimda birinchi bo'lib men shularni bartaraf qilgan bo'lardim deb birinchi bo'lib azimat qilgan ayollardan Oysha radhiyallohu anha bo'ladi. Hamzala katib keladida Muhammad ibn Abi Bakrga Oysha roziyallohu anha seni so'rayapti, birga chiq Muhammad bosh tortib, hattoki zajr qilib, qo'pollik bilan buni qaytaradi. Shundan Hanzala aytadiki, mu'minlarning onasi bo'lgan Oysha roziyallohu anhoga ergashib chiqmasdan arablarni ziban, ya'ni bo'rilariga ergashib turibsanmi? Shundan keyin ham o'zgarmagan holatda Muhammad ibn Abu Bakr o'zini azmu qarorida turgandan keyin Hanzala buni tark qiladi. Usmon roziyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosni hajga yuborgan edi. Bu Usmon roziyallohu anhu suvdan man qilinishligidan oldin edi. Va Abdulloh ibn Abbos hajga, haj safariga borib musulmonlarni haj qildiradigan Usmon roziyallohu anhu ning o'rniga. Va bu kishiga bir xitob, maktub yo'llagan edi Usmon roziyallohu anhu. Maktubni Abdulloh ibn Abbos Tarwiya kuni, ya'ni Zulhijja oyining 8-kunida insonlarga e'lon qildi. Amirul Mu'minin qay holatda ekanligi va atrofda nimalar bo'layotganligi to'g'risida. Ko'p hojilarni ichida musulmonlarni pahlavonlar, botir, jasur jangchilari bor edi. Ertasi kuni haj, ya'ni 9-kuni darhol haj qildida 9-kuni bular. Undan keyin Eid kuni so'yadiganni so'yib, 2 kun yawm ayyam tashriq Minoda tosh otadigan kunni o'tkizdida darhol Madinaga shoshilishdi. Amirul Mu'minin Usmon radhiyallohu anhu ning himoyasiga. Qo'zg'alonchilar shu vaqt maslahat qildida endi Usmonni bir nima qilib qatl qilishligimiz kerak. Suvni man qilishuvdi, lekin Usmon radhiyallohu anhu hayotda turibdi. Ya'ni hali ham hayot. Endi bir nima qilib bo'lsa ham qatl qilishlik kerak deb turgan vaqtda xabar yetib keldiki, bularga Shom askari Zulqura degan yerga yetib kelgan. Ya'ni yaqinlashib qolganligi to'g'risida. bular sirashdi. Chunki Sham askari qo'shini yetib keladigan bo'lsa, Muaviya radhiyallohu anhu bularni birortasini ham tinch qo'ymaydi. Birortasini ham hayotda qoldirmaydi. Aniq bu narsa tayin bo'lib, kundagi ravshan bo'lib turgan narsa edi. Nima qilamiz? Bo'lmasam bir odam yuboraylikda Usmonga xilofatdan bo'shasa bo'shasin, bo'lmasam qatl qilamiz deb aytamiz. Bir guruh odamlarni jo'natadi. Qo'zg'onchilarni boshliqlar. Haligi kishilar Usmon roziyallohu anhu ni uyiga yaqinlashgan vaqtida yo'lakchada Usmon roziyallohu anhu ni himoya qilib turgan sahobalarni farzandlari, yosh yigitlar Abdulloh ibn Zubayr boshchiligida bu kelgan guruhni Usmon roziyallohu anhu ga bo'sha yoki qatl qilamiz deb aytishlik uchun kelayotgan guruhni yo'lchada, yo'lakchada to'xtatadi. Haligilar quvvat bilan, zo'rlik bilan kirishmoqchi bo'lganda sahobalarni Abdulloh ibn Zubayr boshchiligida turgan yigitlar ularni qaytaradi. Bu yerda jang boshlanib ketadi. Bular kiramiz deydi, bular man qilib, xullas qalam jang boshlanib, sahobalardan bu yigitlardan bir nechalari qattiq jarohat oladi. Qo'zg'onanchilardan bir nechalari qatl qilinadi. Bu xabar Usmon roziyallohu anhu yetib borgach, Abdulloh ibn Zubayrni chaqirtiradi. Abdulloh ibn Zubayr kelgandan keyin Usmon roziyallohu anhu kim senga buyurdi? Abdulloh ibn Zubayr ya amiral mu'minin sizdan suvni man qilishdi va sizni ustingizga kirib kelishayotgan edi bostirib. Biz majbur bo'ldik. Usmon roziyallohu anhu aytdiki, men aytmaganmidim, qurollar tashlansin deb. Meni yo'limda, ya'ni men sababli bir tomchi qon oqishligini xohlamayman dedi. Aytdida hammang chiqib ketishni. Meni amir desang, menga itoat qilishsang, birortang qolmasdan ketish dedi. tamom itoat qilish kerak abdulloh ibn zubayr chiqib atrofdagi sahobalarni sheriklarini oldida ketadi endi usmon roziyallohu ni uyi bo'shab qoldi himoyachilar ham yo'q ba'zi bir rivoyatda zikr qilinishicha abdulloh ibn zubayr o'zi yakka qoladi hovlini eshigiga posbon bo'lib hamma sahobalar ketgan vaqtda ham abdulloh ibn zubayr qo'riqchi bo'lib qolgan Shundan keyin tun bo'lganda qo'zg'alonchilar Usmon radhiyallohu anhu ni hovlisini atrofiga keladi. Qarasa Abdulloh ibn Zubayr eshik oldida posbon. Abdulloh ibn Zubayr aytib o'tdik, yetuk jangchi. Bu kishi bilan jang qilishlik har kim ham eplayvermaydi. Lekin Abdulloh ibn Zubayr hatto eshik oldida posbon bo'lsa, Usmon radhiyallohu anhu ni ni atrofida o'sha navessa deymiz, mazalla deyiladi. O'shan bilan o'ralib qurilgan bo'lgan. Qo'zg'olonchilar o'sha uy atrofida qurilgan navvetchalarni yoqib yuborishadi. Yoqqandan keyin hamma uyda atrofi ochilib qoladi. Yashaydigan uyning atrofi ochilib qoladi. Abdulloh ibn Zubayr faqat katta eshikni oldida posbon bo'lsa, boshqa tarafdan derazalar, shunga o'xshagan ochiqlik yerlar bo'lgan kirishlik imkoniyati bor. Tun bo'lganida qo'zg'alonchilardan biri Usmon radhiyallohu anhu ning uyiga derazadan oshib kiradi. Shundan keyin Usmon radhiyallohu anhu haligi kishiga qarab ajablanadi, chunki bu darajada hayosizlikni kutmagan edi. Haligi aytadiki, xilofatdan bo'shaysan. Darhol xilofatdan bo'shasang, biz seni ozod qilamiz. Shunda Usmon radhiyallohu anhu Allohdan hayo qilmaysanmi? Men jahiliyat davrida ham islomdan keyin ham biror bir ayolni ochmaganman. Tun bo'lsa ham, kun bo'lsa ham shunday bir uyalganimdan, hayo qilganligimdan ochmaganman. Qanday qilib hayo qilmasdan shu darajada bostirib kelasan eshik qolib teshikdan. Keyin aytadiki, Allohga qasam ichib aytamanki, Alloh menga kiydirgan bu xilofat to'nini, xilofat kiyimini yechmayman. Shunda haligi bostirib kirgan qo'zg'alonchi hayo qiladidan darhol ketadi. Borib o'zini boshliqlariga aytadiki, Allohga qasam ichib aytamanki, insonlardan faqat bizni najot toptiradigan birdan bir yo'li Usmonni qatl qilishlik edi. Lekin bizga Usmonni qatl qilishlik to'g'ri kelmaydi dedi. Ya'ni o'shanday bir chiroylik Usmon roziyallohu anhu odob to'g'risida, hayo to'g'risida bu qo'zg'olonchiga gapirgandan keyin shunday fikr bilan o'zini boshliqlarni oldiga boradi. Kelayotgan askarlardan qutultiradigan yo'l o'ldirish faqat Usmonni, lekin biz Usmonni o'ldirishlikka qodir emasmiz. Shunday bir odoblanib qoladi kishi. Undan keyin qo'zg'olonchilar Usmon roziyallohu anhu ni uyiga derazalaridan tosh ota boshlaydi. Shunda bu vaqt tun bo'lgan vaqti edi. Usmon radhiyallohu anhu darhol chiqdi-da, nima bo'lyapti sizlarga? Agar bilsanglar, mendan boshqasi ham bor bu uyda. Nimaga tosh otasizlar? Shunda aytishdiki, biz otmadik. Kim otdi bo'lmasam? Alloh otdi. Shunda Usmon radhiyallohu anhu aytadiki, agar Alloh subhanahu va taolo otgan bo'lganida toshni xato qilmasdan tekkizgan bo'lar edi. Shundan keyin haligi kishilar uyalib qoladi. Shunday qilib qo'zg'alonchilarni bir nechalari Usmon radhiyallohu anhu ning huzuriga yashirincha deraza ortidan kiradi. Oxirgi uringan kishi bu Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'li Muhammad bo'ladi. Muhammad Usmon radhiyallohu anhu ning huzuriga tunda kirgan vaqtida Usmon radhiyallohu anhu buni ko'rib, "Vayl bo'lsin senga. Sen o'shalar bilan birgamisan? Sen Allohga g'azab qilyapsanmi?" Ya'ni men senga Allohning shariati bilan hukm qilib jazo bergan bo'lsam, Allohning jazosi-ku u. Allohga g'azab qilyapsanmi dedi. Shu muomalani, shu nasihatga o'xshagan tavjihatni Usmon radhiyallohu anhu dan kutgandan keyin Abu Bakrning o'g'li Muhammad darhol ortiga qaytib chiqib ketadi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rejonlar sirati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kungi bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihod ham vafoti.